woensdagmiddag 4 uur en dit betekent is tyd vir treffers van Toeka tot Nou. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdagmiddag tussen 4 en 5 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week hier op Net Radio SA. Net Radio SA. goeiemiddag en een hartelike welkom aan een en allemaal wat ingeskakel is. Sit achterhoor, skop die skoene uit en keier lekker saam met ons. Okay, uh, with the uh, increasing response we are getting from abroad, not only from the expats, but also from our residential listeners who tunes in merely to listen to our station and in particular to our music we present, we, uh, which is uh, universal of course, I think we are to a greater extent beginning to consider throwing in a little English every so often to make the programs more accessible for you folks as well. Futi manje is wa gaisle, zonkilo broer katina. Yenazi Lapakalo Munyandau, ou broer, mina sorry man, maar uh, wana aikona maningi, so tina Enza Afrikaans en futi English eh, kupela, futi tina kabanga wana azitandalo muzika tina, tina funa wana jabula sterk, longile. Just before we continue today, in the line of what I was just saying, A very special welcome to Steve Schwertley, listening in all the way from Cave Creek in Arizona. I trust you will enjoy the oldie hits featured in our program today. And I'm uh, sure that you will become a regular listener. Baie welkom ook aan uh, Marius Jacobs. Ek verstaan, jy luister ook in, al die pad van Paul Roe, toer in die verre vrystaat. Every Wednesday at 4 p.m join us for this program. <clears throat> Regde, nou dat ons allemaal gerustgestel het en allemaal verstaan, ons gaan voort met die program. Ek het hierdie ene al uh, vroeger so paar maande gelede op die program gespeel. Ek herhaal dan maar so ook van die tekst wat ek daar die tyd gebruik het vir die wat nie kon inluister nie. The Proclaimers in Afrikaans beteken het die aankondigers ja, <laughs> wat hulle dan ook al aankondig, dit kom leid dier dat hulle 500 myl sal stap, en dan nog 500 daarna, net om die 1000 myl ver te stap, dis uh, omtrent 1600 kilometer, ne? Uh, om by jou voordeur te kom neerval, dis either liefde of dan milligheid wat so iets teweeg bring. Maar, wat is in elk geval die verskil? In een sinnetje van die lied sê hulle ook, I'm going to be the one who's hevering you. Dit beteken bloot dat hy die man gaan wees om jou te gaan haal. Die proclaimers sing vir ons 500 miles, wat ook bekend is as I'm going to be. Please, Welcome to Edinburgh. Welcome to Scotland. When I wake up, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets on next to you. And if I heaver, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who heaver next to you. And I would walk 500 miles, and I would walk 500 more just to be the man who walks a thousand miles to fall. I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I come home yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who come back home with you. And if I go home, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's growing home with you. I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, yeah, I know I'm gonna dream. I'm gonna dream about the times when I'm with you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who come back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. said. lekker gesels die skare saam. Uh, hulle is uh, eh, identische tweelingbroers Charlie en Craig Reed, wat op 5 maart 1962 gebore was. En uh, hulle is van Skotse afkomst. 500 miles is by verre hulle meest bekende liekie. En andere uh, uitstaande kenmerk is natuurlijk dat hulle Skotse accent Die proclaimers was baie gewild dier die 80s en het selfs na die draai van die millennium nog steeds een groot gevolg gehad. Nog twee broers sing vir ons die volgende liekie, die Campbells. Hulle is een Zuid-Afrikaanse muziekgroep wat uh, uit die broers uh, Tony wat op 7 april geboren is en Harry uh, Campbell geboren op 8 april bestaan. Hulle debietalbum You My Mate is in 2001 vrygestel, en het tweede album, Roy Rock Bokkie, ek moet altyd mooi concentreer, want daar sê ek gewoonlik Roy Bok Rokkie, maar eh, uh, Roy Rock, Rock uh, eh, Bokkie, uh, <laughs> word in 2002 vrygestel, en bereik binnen weke treffers state. In 2010 ontvang hulle die Sama toekening in die kategorie Beste Sokkie Dance Album vir Mama Kroos. Maria. The Campbells doen vir ons Even the bad times are good. La la la la la la la Come on everybody! La la la la la la la la Hey, uh, it's been nearly 27 years since Nicole, then a high school student from the uh, Saarland in extreme western Germany, sang a heartfelt plea for peace on the stage at the Eurovision Song Competition in uh, Arrogate, North Yorkshire in England. That simple message was wrapped with success. She became the first German in contest history to take home the grand prize. The song was the brainchild of her formal, former uh, record producer, Ralph Siegel, and would be the greatest achievement in nearly a uh, three-decade partnership. Afterwards, she was propelled into stardom across Europe by recording versions of her winning song, Ein Beachen Frieden, A Little Peace, and uh, in many European languages. To this day, it was the winning Eurovision song to top the charts in the United Kingdom. It also has the distinction of being the 500th number one single on the British chart. This newfound fame brought her music to audiences across Europe and in time uh, into Asia as well. By the end of 1980, however, her fame subsided somewhat, but she refocused on her career domestically. Since 1980, she has released more than City albums in Germany. Her most re recent uh, offering, Mittens ins Herz, Right into Your Heart, was accompanied by a three-month unplugged tour that ended in the first week of January. Today she entertains us with a little piece. Thank you. vandag nog net so prachtig as wat sy daai tyd was. Nicole Vlieg. Beautiful Sunday is een liekie geskryf dier Daniel Boone en Rock McQueen en opgevoer dier Daniel Boone. Die liekie verskyn op sy 1972 album Beautiful Sunday. Die liekie is dier Larry Page vervaardig en dier Boone verwerk. Die liekie het ook Eh, die uh, muziektabelle in Nieuw-Zeeland, Gouwe Status, Argentinië, Frankrijk, Italië, Japan, Mexico, Zuid-Afrika en Duitsland bereik, waar dit uh, die positie 1 vanaf mei 72 tot juni 72 hou het. Boone het die Likie in 1974 in die Verenigde Koninkrijk vrygelaat, dit het nummer 54 op die uh, Britse enkelspelchart bereik. Boon het Likki in 1976 weer in Japan vrygelaat, waar hy op 22 tot 28 juni uh, nummer 1 op die Oricon Singles Chart bereik het. Likki is steeds die beste verkoper dier een buitenlandse kunstenaar in Japan. Daniel Boone sing vir ons Beautiful Sunday. Beautiful Sunday. 大。 dit ook al voorheen op die program gehad en ek gebruik dis, maar dit, dit, dit was met een ander liekie wat ek hulle laas opgehaad het. So ek gebruik weer die selfde script uh, net om hulle voor te stel. Uh, hulle is ontdek dier Harvey Lisburg wat aangebied het om hulle bestuurder te wees het, en hy het geen gras onder sy voete laat groei dier vir Mickey Mouse, die muziekuitgever vanaf Amerika, een retour vliegkaartje te financier om die Hermans Hermits te kom kyk in Britannia. Mickey het aangedring dat die groep die voorbeeldige Sienkie voorkomst moet uitbeeld en op daardie voorwaarde sal hy hulle bemark. Die jong Sienkie twee van hulle skaars ouder as 15 op haar stadium, het beloof hulle sal soetsienkies bly en het dus sy deel van die eh, ooreenkomst ook nagekom. Hulle roem strek oor byna adekade van 1963 tot 1971, waar hulle somme baie treffers oplever. Die ene wat ons uh, eh, na nou die dag na geluister het was uh, eh, No Milk to Dyke, en vandag sinne is There's a Kind of Hush van Herman's Hermits. Thank you. appearing with the title The Lights Went Out in Massachusetts. The Bee Gees wrote and uh, had their first uh, UK number one hit with this song in 1967, but it wasn't until some years later, during a uh, chance meeting in London between the Seekers lead singer Judith Durham and Maurice Gibb, that Judith learned that the uh, amazing truth the song was originally intended to fulfill the Bee Gees' dream of writing a heat song for the Seekers. The Bee Gees had never actually been to Massachusetts when they recorded this. They just liked the sound of the name. Robin Gibb explained, We have never been there, but uh, we love the word, and there is always something magic about American place names it works even better with British names. If you uh, do it as folk songer Roger Whittaker did with Durham Town. This was the first BG single on which uh, the quavery Robin Gibb sang the lead, which in later year, years became their trademark. Today the BGs performs for us Massachusetts, uh, I trust you will enjoy it. geboren op 13 december 1938 in Düsseldorf, Oberbulk as Heino George Kram in Duitsland. Sy pa was Heinrich, een Rooms-Katholiek en sy ma was Francisca Kram uh, en sy was protestants. Sy pa is echter in die Tweede Wereldoorlog oorlede toe Heino slechts drie jaar oud was. Heino was drie keer getrouwd en al sy ex-vrouwens het intussen oorlede die uh, laaste ene, plus een dochter van hom, dier selfdood. Hy is gebore met uh, Exop Talmos en moes dus donkerbril dra as gevolg daarvan. En vir die oogziekte wat gepaard gaan saam met albonisme, soos meeste mense gegloe het, hy was. Uh, dit het uh, as gevolg van sy uh, wit haare en sy lichte vel. En nou syng, das Soedwesterlied of dan ook bekend as Hardwie Kameldoorn Hulz. Hardwie Kameldoorn Hulz ist unser Land und trocken sind seine Reviere. Die Gräser, sie sind von der Sonne verbrannt und scheu sind im Busche die Tiere. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Unsere Liebe ist teuer bezahlt, trotz allem, wir lassen dich nicht. Und all unsere Sorgen sind überstrahlt von der Sonne hell glänzendem Licht. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, fest. Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, fest. Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. du einmal in unser Land und hast seine Weiten gesehen und hat unsere Sonne ins Herz dir gebrannt, dann kannst du nie wieder von hier gehen. fragen, was hält dich denn hier fest? Du könntest nur sagen, ich liebe Südwest. Und sollte man dich fragen, was hält dich denn hier fest? Du könntest nur sagen, ich liebe Südwest. Die man sing die lied met soveel autoriteit en fors, dat mens ampers voel jy moet recht opspring en op aandag staan. Bugs Fizz is a Britse popgroep that achieved a success in the 1980s, most notably for winning the 1981 Eurovision Song Contest with the song Making Your Mind Up. The group was formed in January 1981 uh, specifically for the contest and comprised of four vocalists, Bobby G, Cheryl Baker, Mike Nolan and Jay Assen. They achieved instant attention with the dance routine which accompanied the song involving a skirt rip. The group went in uh, to uh, have a successful career around the world, albeit ignored in the United States, while the UK remained their biggest market market they were uh, they had three singles there Making Your Mind Up in 1981 The Land of Make Believe in 1981 as well and Camera Never Lies 1982 and then became one of the top selling groups of the 80s they also had UK top hits with uh, Now Those Days Are Gone 1982 If You Can Stand the Heat 1982 When We Were Young, 1983, New Beginning, uh, 1986 and Bucks Fizz have sold over 15 million records worldwide. They entertain us today with a hit song that made them famous. Buzz, uh, Bucks Fizz, Making Your Mind Up. you believe that a love can hit the top, you gotta play around. But soon you will find that there comes a time for making Gracias. Nou, ek weet nie hoe die Amerikaanse schoolstelsel werk nie, maar as ons praat van graad 2, dan praat ons nog van amper sleters. Wel, en, uh, eh, as die selfde daar werk, hierdie ou, Donald Eugene Gibson, geboore op uh, 19, uh, in 1928, het steeds het, uh, op, uh, het die school verlaat in, uh, op graad Sy eerste groepie, Sons of the Soil, doen hulle eerste opname in 1948, maar dit is nie voor 1957 wat hy deurbraak maak met Ou Lonesome Me aan die een kant van die 7 single en op die ander kant I Can't Stop Loving You wat moes eh, later die Ray Charles gesing is. Ons sal in die toekomst nog baie hoor van eh, Don Gibson, maar vandag is hy hier om vir ons te sing Sea of Heartbreak. heart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 Spanish eyes. Teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. you all the love your heart. koning van rock op sy beste. Ons sal in die toekomst nog baie van hom hoor en van sy liekies luister. Michael Barrett was die jongste van 13 kinders en hulle, uh, uh, uh, hy het begin as een melkman voordat hy bekendheid verwerf het as Shaken Stevens. Hy het aanvankelijk net oor naweke opgetree in Kroo en sy orkest was bekend as The Olympics wat later vernoem was na The Cossacks sy deurbraak het gekom in 1980 en hy het baie van die ouwe liekies van die vroeg 50s weer laat herleef. Hier is hy vandag met Grindo Geniet het. Midnight, green door. What's that secret you're keeping? was Michael Barrett, oftewel Shaken Stevens. As ek reg onthou het hy op een keer in een rolprint opgetree oor Elvis se lewe waar hy die jong Elvis gespeel het. <clears throat> Ehm, die naam van die print kan ek nou eindelijk uh, nie onthou nie. Een paar keer in gedierende hierdie liekie vraag what's the secret you keeping? Nou, voor Shaken Stevens is daar tenminste vier andere wat ook die liekie gesing het. Nie een van hulle het die geheim verklapt wat daar achter hierdie deur gebeur nie. Gerichte het het dat het iets te doen het met die groen deur wat werkelijk bestaan in Bremerton straat in West-London, wat dees daar een stoorplek gebruik word vir uh, nabij geklee, eh, uh, gelee, <laughs> eh, rokwinkel. Maar die beste verwijsing wat daar aangaan is waarschijnlijk een kort uittreksel in 1968 achter die deur film verwijs na een eh, eh, eh, lesbiese klub wat uh, en, en, en op een of andere manier het een jongman probeer om daar toegang te kry en dis als baie vaag we, maar uh, die deur van wat in 1985 toegemaak het behou nog sy geheimpie Shame and Scandal in the Family is a song written about Calypso singer Sir Lancelot for the movie I Walked with a Zombie in 1943 and originally titled Fort Holland Calypso Song. Sir Lancelot issued his recording uh, of it in 1940 and uh, the Sir Lancelot version was covered by folk singers Odetta and Burl Ives. In 1962, Trinidadian Calypsodian uh, Lord Melody wrote the lyrics for the verses which uh, while keeping the melody and the chorus. The Historical Museum in Southern Florida said uh, the, that uh, Lord Melody's version that uh, no calypso has ever been more extensively recorded. In Sir Lancelot's version, uh, the lyrics uh, reports gossips of a prominent family uh, on a Carib uh, Caribbean island uh, named San Sebastian. The Lord's Melody, 1960 version, the story follows a young Puerto Rican man in search of a wife. In each of the verses, the young man asks his father for permission to marry a different woman, only to be told, nope, you cannot marry that girl, that girl is your sister, but your mama don't know. However, the tables are turned during the last verse, when the man's mother tells him, your daddy ain't your daddy, but your daddy don't know, clearing the path for him to marry any of those girls. Uh, we, are, we listen to uh, shame and scandal in the family. Music your mama don't know. Whoa. your mama don't know. Woe me. Shame and scandal in the family. Woe me. Shame and scandal in the family. He went to his mama and covered his head. He told his mama what his papa has said. His mama, she laughed, she said, your daddy don't know Whoa, is me Shame and scandal in the family Nou ja, dit is tyd vir my om af te sluit. Ek vertrou dat allemaal lekker saam geluister het uh, en ons program geniet het. Voor ons die laaste twee luister, die twee in een rij, soos gewoonlik. Eerst een paar aankondigings, Wees seker om vanavond om 6 uur Williams' een super interessante program oor misdaad te luister in sy Crime Watch en direct daarna om 7 uur in te skakel vir Dr. Tini Eilers sy aandgedachte. 8 uur bring Betsy vir ons aan die brand. 10 uur vanavond is Marieke Leng sy entertainment hour waar jy op hoogte gehou eh, of gebring word van die eh, glanswereld aan die eh, en morgenochtend op 9.30 is dit die neer en die weer in die nies met uitsending dier Jolanda Mills. Daarna om 11 uur bring Cathy vir ons uh, goeie nies van Ewige Jeug en haar program oor gezondheid. 4 uur hoor ons weer van Corrie wat gesels uit die hart van die boer. Arlene doen vir ons 7 uur lekker boeremuziek en Dr. Tini Eilers sluit vir ons die dag paaslik af om 9.30 met bybelse meditasie net hier op Net Radio SA. Indien jylle enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van bijeenig, uh, eh, bijeenkomste of reenies wil maak, jylle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my cellfoon nummer 072-541-9803 en laat die hele wereld toch hoor van jou product of dienste dier hier op ons stasie te adverteer of dalk die program te borg. Ons bereik mense wereldwijd en het meer as 1.2 volgelinge, uh, miljoen, 1.2 <laughs> volgelinge, 1.2 miljoen volgelinge. Julle is ook welkom om my op daar die selfoonnummer te kontak. Ek herhaal om 072 541 9803. Ek los julle dan met die doenlijke dweenerij. Ek sluit af met Silence is Golden en dan heel laaste Lazy Life van Quentin E. Klopjager. Was vir my een voorrecht om muziek met julle te deel. Lekker week verder, lekker naweek. Tot volgende week woensdag om 4 namarig is het ek Ludwig Venter wat sê Greetings everyone, hamba gashle, madotas en bye for now. so good. Listen, I know. so cold. Listen, I know.